50 languages. 92 92 92อนุประโยครองลงมาที่สอง kõrvallaused sõnaga et kaks kõrvallaused sõnaga et kaks ดิฉัน โมโหที่คุณนอนกลน Mind ärritab, et sa norskad. Mind ärritab, et sa norskad. ดิฉันโมโหที่คุณดื่มเบียร์มาก Mind ärritab, et sa nii palju õlut jood. Mind ärritab, et sa nii palju õlut jood. ดิฉันโมโหที่คุณมาช้า Mind ärritab, et sa nii hilja tuled. Mind ärritab, et sa nii hilja tuled ดิฉันคิดว่าเขาต้องการหมอ ma arvan et tal on arsti vaja ma arvan et tal on arsti vaja ดิฉันคิดว่าเขาไม่สบาย ma arvan et ta on haige ma arvan et ta on haige ดิฉันคิดว่าตอนนี้เขาหลับอยู่ Ma arvan, et ta nüüd magab. Ma arvan, et ta nüüd magab. เราหวังว่าเขาจะแต่งงานกับลูกสาวของเรา Me loodame, et ta abiellub meie tütrega. Me loodame, et ta abiellub meie tütrega. เราหวังว่าเขามีเงินมาก Me loodame, et tal on palju raha. me loodame, et tal on palju raha. เราหวังว่าเขาเป็นเศรษฐีเงินล้าน me loodame, et ta on miljonär. me loodame, et ta on miljonär. ดิฉันได้ข่าวว่าภรรยาของคุณประสบอุบัติเหตุ ma kuulsin, et su naisega juhtus õnnetus. ma kuulsin, et su naisega juhtus õnnetus. ดิฉันได้ข่าวว่าเธอนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล ma kuulsin et ta lamab haiglas ma kuulsin et ta lamab haiglas ดิฉันได้ข่าวว่า รถของคุณพังทั้งคัน ma kuulsin et su auto on täiesti katki ma kuulsin et su auto on täiesti katki ดิฉันดีใจที่คุณมา Mind rõõmustab, et te tulite. Mind rõõmustab, et te tulite. ดิฉันดีใจที่คุณสนใจ Mind rõõmustab, et te huvitatud olete. Mind rõõmustab, et te huvitatud olete. ดิฉันดีใจที่คุณจะซื้อบ้าน Mind rõõmustab, et te maja osta soovite. mind rõõmustab, et te maja osta soovite. ดิฉันเกรงว่ารถประจำทางคันสุดท้ายไปแล้ว Ma kardan, et viimane buss on juba läinud. Ma kardan, et viimane buss on juba läinud. ดิฉันเกรงว่าเราจะต้องไปโดยรถแท็กซี่ Ma kardan, et me peame takso võtma. ma kardan, et me peame takso võtma. ดิฉันเกรงว่าดิฉันไม่มีเงินแล้ว Ma kardan, et mul ei ole raha kaasas. Ma kardan, et mul ei ole raha kaasas.